Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes. Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport de la sintonia de la 97.7 ràdio. Amb el treball de Saba Folgado en la redacció i el d'Arturo Delgado al front del control de Sobo saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com. I a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit, on la pregunta que vos fem és, eh, en el dia d'avui és clara. Avui se compleixen dos anys de l'arribada Medio Salvo a la presidència del València Club de Futbol. Quina nota li poseu al president? Recordem la pregunta. Avui se compleixen dos anys, 4 de juny, de l'arribada d'Amadeo Salvo a la presidència del València Club de Futbol. Quina nota li poseu a Amadeo Salvo? És la pregunta que estem fent en l'arroba esports 97 nit, el nostre Twitter en el dia d'avui continu han continuat passant coses, moltes. La veritat és que no poden queixar-se. Mireu que aquestes dates per a la gent, sobretot que fem ràdio, és complicada. Per als que vivim del so, eh, eh, poder expressar davant d'un micro alguna mitja conversa que has tingut off the record, en la qual només eh, pots veure una part de la mateixa, eh, tindre eh, una declaració oficiosa d'algun protagonista però no poder plasmar-la en so i no poder oferir-la, li resta molt al programa. Però la veritat és que a poc a poc van acorrent coses i van succeint-se esdeveniments que vos podem anar contant. Si recordeu, al voltant dels, noms, dels dos noms dels quals se venen parlant últimament eh, per a la davantera del València, Jackson i Falcao, ahir parlàvem amb eh, un company de la ràdio de Ràdio Caracol de Colòmbia, Eh, eh, del cual ens ella y eh, en comentaba eh, Rueda es de ella de, ara no, me recuerdo Antonio Rueda creo que era, Antonio Rueda que Diego Rueda, Diego Rueda en efecto que es de ella que sí sonaba el nombre del Valencia Club de Fútbol pero la concentración de la selección colombiana, estan ara mateix la Argentina a punto de disputar la Copa de América que comienza en Chile y de ella que sí, que sí se vinculen son dos nombres, el de Jackson y el de Falcao ahir en el dia d'ell va començar ja a associar-se molt directament el nom de Radamel Falcao al del Chelsea. Per això ahir ja vos dèiem eh, Falcao baixa i Jackson Pucha. Si més no, avui anem a sentir dos talls de veu per a mi molt eloqüents. El primer és Falcao pràcticament baixant-se del carro de lo que pot ser la seva re retornada a la Lliga Espanyola, el seu retorn a la Lliga Espanyola, i també l'ha sentit un Paco Alcácer Hablando de Jackson como si fuera una cosa muy normal, Es decir, como si no le sorprendiera este nom que sona, no amagant y dir, bueno, al final ya veurem si... No, no, hoy a la selección española se pregunta a per Jackson Martínez y la respuesta de Paco Alcácer, de Paquito Van Basten, eh, el hombre gracias al cual el Valencia está a en la prèvia de la Champions, es una respuesta que normaliza molt y que yo creo que eh, tiene un trasfons muy importante. además Anem a sentir-la si més no, la evidència la, i la realitat és que cada dia sembla més clar que el València està buscant un reforç per a la davantera. I tenint en compte els peus de ploma amb els quals xafa el club a l'hora de no xafar-se els dits en l'informe del Fair Play que la Lliga de Futbol Professional ha d'enviar el València i després vos contarem un tema per a, per a que sapigueu fins a quin punt el València està pendent d'aquest informe. La realitat és que, són sonant els dos que sonen per a la davantera, cada volta jo tinc més clar que si hauria d'apostar, apostaria que un davanter va eixir. I que totes les paperetes, a hores d'ara, les té Negredo. Estem assegurant que Negredo no va continuar l'any que ve València? No, serien bobos. És més, un mal any no té el per què ser la tomba definitiva ni el soterrar definitiu de Negredo, que això sí, ha de canviar molt per a convèncer a certes instàncies del club, entre d'altres, al seu entrenador. Però, dit això, dit això, eh, un any no pot servir per a soterrar a Negredo. Perquè per molt que el València vaig anar més enllà, per molt que el València vulgui soterrar-lo, abans de contractar cap jugador hauria de lligar l'eixida de Negredo. Situació que no seria, vos ho assegure, res eh, fàcil. 11 i 35. Hem de contar-vos moltes, moltíssimes coses. Vos recordem la eh, pregunta. Eh, avui se complixen dos anys de l'arribada Madeo Salvo a la presidència del València Club de Futbol. La pregunta és quina nota li doneu al president del València? Arroba esports 97 nit, que continua també l'enquesta eh, que estem fent en este final de campanya de temporada, continua l'enquesta oberta i que anem a eh, continuar fent-la en el dia d'avui amb els nostres contertulistes, com sempre la tertúlia de 12 a 1, i que a hores d'ara el que anem a fer és repassar totes les coses, o una part d'elles, perquè després en programa ampliarem, que han ocorregut en el dia d'avui i com ho fem sempre és en 5 fotos. Falcao se baixa del carro, el davanter colombià apunta cada volta més clarament cap al Chelsea. El futbolista diu clarament que el seu desig és el de continuar en la Premier. Y después, como eh, opinaba, creo que tengo intenciones de seguir en la liga inglesa. inglesa. un proyecto nou, tal y como avui els companys del diari Levante, el mercantil valenciano, el Valencia estudia hacer un proyecto totalmente nou en el está Mestalla, al front del cual no estaría el l'arquitecte que diseña el proyecto Marc Fenwick. El Valencia de moda en la selección Alcácer ya es un fixe ya parat amb esta de José Luis Gallá, qui continúa al Santiago Logis. Cuando empezó a entrenar con, nosotros eh, y, a, ponerse a jugar con el, con el primer equipo nos sorprendió a mí el primero porque no, no creía que iba que iba a dar tanto en, en, tan poco tiempo y la verdad es que seguir, seguir en esa línea yo creo que va a ser el, muy bueno. Diop està fora, Barral no sembla molt més a prop, en el cas del migcampista no continuarà i el seu substitut serà Berza. En el cas del davanter sembla jugar a la maga talla amb una oferta que segons els companys de la COPE diu no tindré, mentre que el club s'hi afirma haver realitzat amb el cap ben alt. València Bàsquet ha caigut en el primer partit de semis 81-71 davant el Real Madrid, però plantant cara davant el seu rival i davant altres circumstàncies, com recorda Guillem Vives. Sí, però bueno, el arbitraje es como es, no hay que pensar mucho en ello porque al final te puede, te puede sacar el partido y nada, saber jugar con esto que ellos sí que lo saben jugar les 11 de la nit i 38 minuts. Esports 97 nit, que comença ja a desenvolupar tots els temes després d'esta pausa. Hi ha moltes coses de les que parlar i ho farem fins a la una de la matinada, així, a Esports 97 nit, a la 97.7. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¡Qué animalada! Biopark por 15 euros. Hola, soy Chimo Rovira y ya sabes, todos los días, a partir de las doce y media, quedamos para compartir la actualidad más próxima, las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas, los invitados y protagonistas más relevantes, todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio. De lunes a viernes, de 12 y media a 2 de la tarde, con Chimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. Este estiu, si tens 18 anys o més, pots continuar formant para per a que estás estudiando. La DIPU i el teu ajuntament t'ajuden a més de 3.000 beques de 500 euros al mes. Durant juliol i agost, perquè esa experiència. La Dipuet Diputación de Valencia. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 40 minuts. En el dia d'ahir eh, connectàvem amb la concentració de la selecció colombiana. Estan en Argentina. La selecció que dirigís precisament de l'Argentí, per això eh, José Peckerman està preparant allí la concentració prèvia a la disputa de la Copa eh, Amèrica 2015 que es va disputar en Xile. I ho feien perquè hi ha dos noms que continuen vinculant-se al València Club de Futbol. El de Radamel Falcao i el de eh, Jackson Martínez. Ahir sentirem Jackson Martínez eh, que ja tenia el permís per a eixir del Porto. Eh, I ens quedava per saber quina era la eh, visió de tot això del mateix Radamel Falcao. Ahir, si recordeu, el company que ens entra des de la eh, ràdio de Colòmbia, des de Ràdio Caracol, ens deia ahir parlar Jackson i ho té previst fer demà, que era avui, eh, Radamel Falcao. Bé, ha parlat Falcao i crec que és molt eloquent. Crec que podem començar a descartar definitivament Falcao com a possibilitat per la València. perquè ell mateix parla clarament de la seva voluntat de continuar en la Premier. Bueno, sé que se ha especulado muchísimo en estos últimos días y bueno, yo he tratado de mantenerme al margen. A mí me importa muchísimo eh, lo que va a pasar en la selección, este torneo y para eso está mi agente. Sí, lo he dicho que me gustaría poder continuar en la liga inglesa. Eh, pero bueno, eso se decidirá en el transcurso de las próximas semanas. pues, eh, se decidirà les pròximes setmanes, però la meva voluntat és la de eh, anar a la, o continuar en la, en la Premier. Recordem que enguany ha militat en el Manchester United i, per tant, Falcao continuaria en la Lliga Anglesa si recalarà finalment en el Chelsea de José Mourinho. Salva Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal? Buenas. Entre Jackson i Falcao no sí. podem assegurar que vinga Jackson. El mm. que sí ja podem assegurar és que Falcao no va vindre tenint en compte la seva voluntat de continuar en la Premier on sembla apuntar directament a Stamford Bridge, sí. al Chelsea. Al llarg de les primeres dates de la, de la setmana, Manolo, ja de Anglaterra, se'ns advertia sobre aquesta possibilitat, sobre el fet de que Falcao estiguera acostant-se cada volta més a la disciplina de la, del Chelsea per a ser eh, part d'aquest vestidor que comanda Mourinho. Al final, Manolo, després de lo que acaben d'escoltar de, i de tot el que se publica no ja a Colòmbia, sinó també en, en Anglaterra, bueno, pues sembla que és qüestió de de, de hores que Falcao se vinculi amb el conjunt del Chelsea, per tant, el eh, futbolista que eh, desapareixeria d'aquesta òrbita de futuribles en el València Club de Futbol, on encara es manté Jackson Martínez. Però bueno, que ha hagut un colombià com Falcao, que bueno, se n'anirà cap al Chelsea, encara està en aquesta òrbita girant eh, Jackson Martínez. Sí, eh, i futbolista del qual anem a continuar tenint segur moltes notícies en tota la eh, Copa Amèrica, cada volta que isca, cada volta que tinga alguna actuació destacada, se va a parlar, eh, se va a dir... El president del Porto, eh, Pinto da Costa, és un personatge que sap molt bé manejar-se i manejar els mercats estiuencs, Salva, i segur que va manejar la mercancia. Sabedor que té que donar-li eixida, la va manejar, la va manejar per a eh, treure-li el major rendiment possible. Sí, a més, la sort que tenim en mitjà de comunicació, Manolo, es que se disputa la, la Copa América de, de Fútbol de Chile, que Jackson forma part de la selecció de, de Colòmbia i que a partir d'ahir Jackson pues, té presència important en el mitjà de comunicació de, de Colòmbia. Per tant, mm -hmm. com que ha d'oferir de forma pues, periòdica eh, conferències de, de premsa, no sol se li va preguntar pel partit que disputa Colòmbia a la Copa Amèrica, sinó pel seu futur, i evidentment el seu futur pues, podria passar pel, pel València. Això és la sort que anem a tindre, que està en marxa la Copa Amèrica i que Jackson forma part de la Copa Amèrica, va tindre presència més sovint de lo que seria en un estiu normal eh, Jackson. Encara que, eh, per lo que jo he sentit que parlaven els periodistes que li feien les preguntes en la roda de premsa d'avui a, a Falcao, el titular indiscutible de la selecció continua sent el Falcao, eh? El davanter titular per a José Peckerman, segons li preguntaven avui, que a més l'han nomenat eh, capità de la selecció colombiana, sembla que el davant... Després ja ho veurem, després igual... També partia com a davanter titular en el Mundial del 2010 Torres en Espanya i acaba no jugant Torres eh, com, a, com a titular. Però, en principi, la idea de Peckerman, segons diuen des de Colòmbia, és que Radamel Falcao continua sent el davanter titular. Sí, suposa que... Veurem. Suposa que per la trajectòria, més que pel rendiment d'esta temporada, que ha sigut absolutament eh, uh mhm. -huh. decebedor, però bueno, hi ha tècnics, Manolo, que, que efectivament prefereixen esa trayectoria o esa jerarquía que en un momento determinado un futbolista sobre un determinado vestidor, en este caso Falcao sobre el vestidor de, de Colombia, que no eh, apostar per altres futbolistes que han fet una millor temporada com eh, Jackson i fonamentalment com altre futbolista eh, colombià com és Carlos Baca. És significativa eh, la veu que hem sentit de Radamel Falcao apuntant directament a la Premier no menys significativa és la veu que anem a sentir ara. És Paco Alcácer. Avui, en la concentració de la selecció espanyola, L'he preguntat per Jackson Martínez. I en lloc d'entrar salvant el clàssic, bueno, ja veurem, és només un rumor, si ve... Eh, ja parla directament de que si, que si ve Jackson Martínez eh, va ser per a competir i no se poden baixar els braços i que va elevar el nivell de la plantilla. Molt significatiu com li dona total normalitat a esta rumorologia el davanter centre del València, Paco Alcácer, preguntat per la possibilitat de que recalen el València Jackson Martínez. Y <laughs> la llegada de, de Jackson Martínez, si llega, yo creo que todos los jugadores que vengan a, un, club, yo creo que, hay a un equipo, yo creo que es para, para bien, no hay que tomárselo como, como un, rival de otro equipo, ¿no? Hay que tomárselo a bien y, sobre todo es bueno, ¿no? Tener jugadores en una misma posición para tú también estar al, 100% y bajar los brazos. Competencia a tope, ¿eh? Sí, pero acabas de comentar, Manuel, normalidad y naturalidad en la conferencia de prensa de, Alcácer, que evidentemente, también era sabedor de què se li anava a preguntar per aquesta competència a la davantera del, del València i què se li anava a preguntar per, per Jackson, evidentment. I que jo crec que eh, ell és conscient d'aquesta competència i de, eh. que, i de que el València està buscant algo d'alt. Jo te ho anava a dir. Alcácer no, Eixa sap, no de... sap si ve Falcao o no sap si ve Jackson, però Alcácer, Manolo, aulora, aulora i detecta que el València va, va, va reforçar aquesta parcel·la. Pues te vaig dir una cosa. No sé si va vindre Falcao, Jackson Martínez eh, o Robbie Van Persie. O no, Luca Toni. <laughs> O Luca Toni, no sé què vindré. Però el que vinga, el que vinga, tindrà que llevar-li el lloc a Paquito, eh? Que de moment, en guany, no han pogut en ell. I que de moment, l'any passat li en 4 i tampoc pogueren en ell. Sí, sense fer una gran temporada, uh mhm. -huh. pues al final acaba com a màxim golejador del, de l'equip uh mhm. -huh. i com el eh, futbolista que amb el gol eh, que va aconseguir en Almeria té la classificació per a la Lliga de, de Campions. No ha sigut una bona temporada d'Alcácer, però i això Manolo, li, li ha valgut, li ha sobrat per a ser el, el millor davanter de la plantilla. I a més un Paco Alcácer, al qual li preguntàvem per Gallà, i ell també, amb naturalitat, ha respost que ens ha sorprès a tots, inclús a ell. Bueno, yo creo que él durante eh, todo el año, desde el principio de temporada, ha sorprendido a todos, incluso a mí, ¿no? Yo creo que cuando empezó a entrenar con, con nosotros eh, y, a, ponerse a jugar con el, con el primer equipo nos sorprendió a mí el primero porque no, <laughs> no creía que iba que iba a dar tanto en, tan poco tiempo y la verdad es que seguir seguir en esa línea yo creo que va a ser muy bueno tienen dos, dos rivales en su posición muy muy fuertes como son Juan y, Jordi pero yo creo que, tendrá tendrá sus opciones y, y como no pues tendrá que seguir mejorando un Paco Alcácer, al qual li han preguntat la tornada de la selecció i li diu, o l'absència que tingui, diu que era normal, que havia estat un mes lesionat, eh, però que continuar o continuant treballant de la manera que ho ha fet en el València de Futbol li ha valgut per a tornar a la concentració de l'equip que entrena Vicente del Bosque. Bueno, yo, <laughs> volver a la selección ya como he dicho es motivo de, de, de orgullo, ¿no? La, la, convocatoria pasada yo salía de una lesión, una lesión de, de un mes y lo, lo, más normal, era, <laughs> lo más normal era eso, ¿no? Que, que no, que no, que no estuviera no estuviera aquí al estar parado un mes un, jugador no, tiene ritmo no tiene no tiene nada y yo creo que, que volver aquí eh, ha sido fruto del trabajo que he hecho desde ese, de esa lesión hasta hasta ahora y, y el buen rendimiento en el, en el club Paco Alcácer en la eh, selecció espanyola i parlant de diversos temes. Ara me contaré Folgado que està eh, iPad amunt, iPad avall, mirant una cosa, una informació de Blatter que no té que veure amb la corrupció. Eh, però abans vull parlar amb el eh, cap d'esports del diari Levante Mercantil Valencià, en Pau Fuster. Per què? Perquè avui sí que tenen una eh, informació molt important al voltant eh, de que eh, el projecte que hi havia de Mestalla eh, o del nou Mestalla sembla que no serveix per a res i que hi ha que refer-la de nou. Pau Fuster, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Bueno, pues eh, en efecte, titular per a el tema que vos comentàvem, el Valencia propone ara un nou projecte des de zero per al futur Mestalla i, lógicamente en la pàgina 47, en el començament, en la portada dels esports del diari Levante Mercantil Valenciano, el seu cap d'esports, Pau Fuster, signa esta informació, el Valencia dissenya un nou projecte del futur Mestalla. Eh, és eh, una situació eh, que ens sorprèn, Pau, Eh, però que sembla eh, va endavant perquè és una evidència que eh, de la idea que tenen els actuals propietaris del València Club de Futbol del que ha de ser el nou estadi al que hi havia projectat eh, va com del cel a la terra. Sí, la veritat és que és una situació que al final, per molt que uno mm, tractava d'evitar que, que, que es produïra, perquè l'ideal haguera sigut haver ja reanudat les obres, eh, al final el canvi d'accionariat també ha provocat de, de veure revisar totalment la maqueta, última que va fer Mark Fenwick, uh -huh. en el que ja es van rebaixar 60 milions d'euros respecte al, a l'anterior projecte i que es va presentar en novembre del 2013, però eh, s'han donat compte eh, que hi ha que fer molts canvis i que, i que inclús si poguera ser, mm, encara que a dia d'avui es considera inviable, seria eh, tombar a terra eh, tota l'estructura, no? perquè al final això, per lo que, per lo que ha pogut saber el, el diari Levante, és a dir, mmm, provoca que no s'acabe de maximitzar el que es vol fer després en el tema de comercial. No? Uh mhm. -huh. eh, per a que la gent ho tingui clar, perquè molta gent eh, eh, ha cridat i ha preguntat, escolteu, eh, això que està dient Levante és que eh, van a tirar a tota terra i van a fer-ho nou? No, la idea és, que se ficaria en un gasto bestial, però eh, aprofitant el que ja diguem-ne que l'armassó que n'hi ha construït intentar, dins de la mesura del possible, Pau, i seria la idea, eh, refer el projecte eh, però partint d'una base que ja tenen. Mira, per, per a mi el, el, el fet de... Quan, quan parlàvem ahir amb, amb la direcció del diari del, del tema de que comencen de zero, que és una expressió que, que ens comentaren des del club, és el fet que des de 2006 eh, Marc Fenwick ha sigut l'arquitecte que ha dirigit el projecte Uh mhm. -huh. eh, a dia d'avui la seva continuïtat està molt en dubte. Entonces, en el moment en què hi ha un canvi d'arquitecte, que es produirà segurament de, en els termes de, de 3-4 setmanes, eh, pues al final és quan canvia un, un director d'orquestra, eh, al final tot és diferent, no? I, i és perquè no es vol eh, donar-li continuïtat a, a lo que hi ha. No? Eh, eh, quin pes ha tingut Eh, la figura de Luis Tevera, que ens consta que era una de les persones que estava en aquesta comissió que estava estudiant bueno, pues, l'adequació de nous projectes i de mirar eh, estadis allà on anava el València que li pogueren servir com a guia, eh, ha tingut eh, molt de pes en aquesta circumstància o simplement s'ha limitat a anar, inform a anar informant i després ja són les altes instàncies del club que han pres esta, esta decisió que avui publica en Levante, Pau? Sí, a veure, al final el, el, el tema és una decisió més de, de Consell d'Administració, que òbviament està majoritàriament, eh, per no dir totalment, en, en mans de Meriton. Uh mhm. -huh. Lluís Cervera, la funció que tenia era de comunicar eh, mm, totes les negociacions i xerrades que tenia la Fèmic, així com també l'han vist al final de temporada fer eh, viatges en els quals eh, la seva principal missió era eh, prendre notes de, de certs aspectes d'espais que anàvem mirant, com el de, del nou Sant més, uh -huh. però la, la principal figura és la de Christian Schneider, que des de gener eh, és l'encarregat i, i, i en primera persona, diguem, el, el, el que està dia a dia en el club eh, com a responsable de la construcció del nou Mestalla, i, i de fet és, eh, va ser la persona que quan va vindre per primera vegada a l'IM del de València, que, que l'aeroport priva de, de Manises va directament al, al solar on està l'arquitectura, diguem és el, els, sí. els cimers del nou estadi, pues, eh, és el, diguem, el que està duent el pes d'aquest tema. Correcte. Bueno, pues, eh, Pau, només un dubte eh, eh del qual parlàvem avui en redacció arribaran a temps de complir la paraula de que l'estadi nou estiga per al 2010, tenint en compte que s'ha de conformar eh, una nova comissió, per dir-ho d'alguna manera, anomenar nou arquitecte, etc etc etc. Segons tenen, han fet aquests càlculs, uh mhm. -huh. estan convençuts de que sí, perquè es van, en la fulla de ruta es van plantejar que fins desembre del 2015 mm, tenien com a temps per a elaborar el projecte i després eh, començaren no reanudar les obres, perquè l'ideal és quant antes, però eh, els plaços és de començar a actuar a partir de, de gener del 2016. Al final pues, es poden o demorar un poquet els plaços o atrasar-los, però bueno, la idea que tenen en ment, segons hem pogut saber, és la de, la de que l'any 2019 és a dir, es puga jugar encara que siga un partit, perquè també eh, hi ha un procés que farà que es demore tot, com el tema de una vegada acabat l'estadi, el València per si mateix no pot, i bueno, pues vaig a jugar a l'altre camp. <laughs> I necessita un temps en el qual eh, unes revisions que això el temps no maneja el club. Vale. Però eh, que sí que, és de, igual com per exemple, eh, si tu comences la temporada jugant en un estadi, eh, segons tenen els dirigents del València, eh, tenen que acabar en aquest estadi. Altra cosa és que juguen en un partit, que és la idea que, que, es, que es maneja a dia d'avui perquè creuen que no poden començar allà a jugar en la 2010 i 2009. Pues eh, esa és la informació que signa el cap d'esports del Deri Levante de Valenciano, Pau Fuster, el València dissenya un nou projecte del futur Mestalla, informació que hem tocat i hem tractat així a Esports 97 nit. Pau, com sempre, moltes gràcies i una abraçada ben forta. Vinga, adeu. Eh, se mos queda molt curta la primera mitja hora, però encara hem de parar. Ho farem en la tertúlia de lo que es parla en França d'Imbulà, de Bacali eh, i d'alguna coseta més, d'algun nom més que se vincula amb el València Club de Futbol. Amb el Llevant Unió Esportiva ja està clar que Diop no continua i que Berza, el jugador de l'Almeria, té tota la pinta de ser el seu substitut i que, segons l'ha informat esta espada, el company Pedro Zamora de la cadena COPE, eh, hi ha una mena de eh, joc de la magatalla entre el Levante i Barral. Barral diu que no té l'oferta i el club diu que Siri l'enviarà. Ja veurem com queda això, però també té pinta que Baral serà altre des que no continuarà en el conjunt eh, del llevant. I avui teníem bàsquet, el primer partit de les semis. En Madrid en Real Madrid i València Bàsquet ha donat la cara al conjunt del Carles Duran a la fit derrota per 10 punts en el Barclay Car Center 81-71 ens l'ha contat el partit, com sempre Juanma Romero, hola Romero, què tal? Bona nit Hola, buenas noches. Bueno, pues eh, derrota, pero podían dir que a el Sí, sí, sobre todo atendiéndonos al, tercer cuarto ¿no? que hemos visto de Valencia Vázquez, donde parecía que, eh, que al descanso, pues cuando perdía de 10 y sobre todo con las malas sensaciones, pues se eh, podía avistar una derrota en este caso más amplia. Lo cierto es que el equipo ha comenzado el partido quizás muy atenazado, lo he visto nervioso, falto de ese acierto exterior. De hecho, el 2 de 12 en triples marcaba un poco la línea del partido. Se habían fallado además cuatro tiros libres y hablamos de uno de los equipos, de Valencia Basket, más fiable en este apartado durante toda la liga regular, además con muchas pérdidas de balón, pues bien, todo esto ha cambiado en el tercer cuarto. El equipo, sobre todo, ha estado más intenso en defensa, no ha permitido que el Madrid no anotara tan cómodo, ha estado un pelín más acertado en ataque y, sobre todo, ha cometido menos errores, lo que le ha permitido igualar incluso el partido hasta en dos ocasiones, aunque bien es cierto que ha tenido que sobreponerse pues eh, a una actuación en el último cuarto de los colegiados que a mí particularmente no me ha gustado no han sido decisivos porque el Madrid ha exhibido más eh, recursos para ganar que, que Valencia, pero sí es verdad que tampoco en ciertos momentos el arbitraje ha ayudado a que el equipo taroncha se, se metiera el, en el partido. Lo peor, al margen de esa derrota, las dos lesiones, tanto la de Pau Rivas como la de Lonchar. La de este último, además, eh, parece más grave. Bastante pesimista se ha mostrado Carles Durán, a falta de las pruebas que mañana se tengan que hacer al, jugador eh, croata. Pero bueno, se ha perdido una batalla, 1-0. Esto sigue el domingo del segundo partido. Eh, de el mateix Carles Durán ha estado prou dur amb el seu propi en la rueda de prensa de que han estat molt Creo que ha hecho un buen partido y ha demostrado que que puede competir contra el mejor. Lo segundo, felicitar al, a Madrid por ganar el primer punto. Y lo tercero, bueno, yo creo que hemos empezado teniendo las cosas muy claras, pero con demasiados balones perdidos sin ningún sentido, más errores nuestros que no aciertos de Madrid y con un desacierto en la línea de tres muy importante. Y blanditos, blanditos, sobre todo en el segundo cuarto donde el Madrid ha anotado pues con, facilidad dentro de su, de su gran potencial, ¿no? Bueno, para Parade que han estado Sí, yo creo que también, ¿no? Eh, sobre todo la, primera parte, ¿no? El primer y el segundo cuarto. Además daba la sensación que el Madrid sin hacer demasiado estaba dominando el partido como y cuando y cuando quería le ha venido bien el descanso al equipo taronja, al contrario que por ejemplo vimos en el playoff, el tercer cuarto hoy ha sido el mejor del equipo del equipo taronja, que incluso le ha ganado ese parcial al Real Madrid para ir solo perdiendo por por dos y bueno, en el último pues eh, es verdad que por un lado el tema de las faltas, por otro el desgaste y también hay que decirlo el acierto y la cantidad de recursos que ha encontrado el Real Madrid, sobre todo con eh, Nochoni, que al final ha acabado con 18 de valoración en este último cuarto, pues han apuntillado la, la, derrota, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Cómo se levanta el equipo, más que lo físico, me preocupa más el tema anímico y moral, ahí mucho va a tener que trabajar Carles Durán y el equipo que además, pues por el hecho de intentar minimizar esfuerzos, va a quedarse en Madrid hoy, con lo cual no vuelve a, Valencia hasta, hasta el próximo domingo para entrenar en el propio escenario del pabellón, tanto mañana viernes como, el sábado, y mañana, como te comentaba, muy pendientes de esas pruebas, tanto a Rivas como a Creso Loncha, sobre todo porque las primeras previsiones no son ni mucho menos optimistas, todo lo contrario, veremos si pueden estar el domingo, incluso si pueden eh, jugar el resto de la serie. Perfecto. Juanma, gracias. Un abrazo, buenas noches. 12 en punt de la nit, eh? arranquem ja... Bueno, Folgado, ja me contaràs lo de Blatter, eh? Molt fort de Blatter, eh? Tots els embolics eh, amorosos de Blatter. Sí, Hi ha un llibre que... Sembla que és valent, eh? Valent, sí, sí, sí. Sembla que és valent. Molt valent. Bueno, ja m'ho contaràs. Ara Salva. No, ara ho parlem en tertúlia. Te quedes també un ratet? No, parleu, parleu, ah, parleu, vale, parleu. Vale. parleu. No <laughs> 12 i un minut. Eh, ja, la tertúlia, vinga. Vinga. Esports 97 nit, la tertúlia. de la nit y dos minutos, hay que estar muy pendent siempre de se abre el pilot de roig, que si no, eh, a a en los micros juguen males passades. Casi. Casi, casi. Andreu Odrola, ¿cómo está Bona nit. Molt bona nit, tal? Manolo? Molt bé, així, mirant. Eh, eh ara eh, Paco Gisbert en Barcelona. Hola, Paco, ¿qué tal? Bona nit. tal, Manolo? Molt bé, ¿y tú? fantástico, Has dicho lo de Blatter? No, no, no, no he ara, ah, pogut. Ara ho comentem. Un, un dia complicat, avui. <laughs> Val, perfecte. Eh, Juanjo Romero, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Resulta que han tret un llibre, bueno, sabeu que Blatter acaba de dimitir, és notícia perquè acaba de dimitir després de presentar-se a la reelecció, però clar, sí, una cosa. el FBI ha <laughs> de tindre papers, vamos, per damunt del cap, per a que el Blatter, eh, després de guanyar la reelecció, als tres dies, pega a fugir, mm. és que la, la pringada de ser... <laughs> Molt bona pinta no té, en el La cosa... També t'he dit una cosa, eh? si el FBI anda a la FIFA y dimitió Blatter, como entren en España, dimitís hasta, hasta Antonio Alcántara, eh? Vull <laughs> dir, no vull ni imaginar-me el que ha de ser allò. Bueno, li han entret un, eh, un llibre a Blatter, Paco, eh, al voltant de, bueno, pues, eh, genio i figura, no? Un personatge així, pues, eh, tal. Eh, sembla que l'home eh, és valent per la femella. <laughs> Sí, té tota la pinta, eh? <laughs> eh? I sembla que eh, la nòvia actual eh, crec que té 26 anys. Eh, no? Com és el tema, Folgado? 28 anys més jove que, que Blatter, yeah. que era amiga de la neboda, ¿no? O sea, Blatter és el amigo de los niños. I que sembla que una de, un, un dels rumors que queda replegat... Bueno, més que de los niños, de las niñas. Eh, un dels sí, temes sí, que queda... Sí eh, la, la mitja dels niños és, és Michael Jackson, no? Era. Era. Eh, eh, un dels temes que queda replegat també en este llibre és que diuen, hi ha una rumorologia, que Blatter també va alçar-se per l'aire a Irina Shaik. Ojo, o Irina Shaik a Blatter, eh? A veure, poguera ser. Home, i, i, i, ta, també te vaig a dir una, també te vaig a dir una cosa, Andreu. Per amor no ho va fer. Te vaig a dir una cosa també. Eh, a lo millor per això imitava Blatter a Cristiano. Eso eh, molt mal. No tan records la imitació de Blatter a Cristiano. Que, que, que fies lligat ahí, ja, però que ves estar. Pot ser que, eh? Paco, no? Tu què penses? Eh? Eh, bueno, a més, avui han sortit unes fotos de... Mm. De Cristiano, de, sí. De, de Ronaldo tocant-se en una platja, no? En un sí, en una, una piscina, així. no? Era, o, bueno, no, no. La cosa, bueno, l'altre dia no, pisant en el carrer. sí, sí. van agarrar pisant. Van agarrar bueno, jo l'estim per això, enseña de María. Està la cosa muy malamente, eh? Sí, sí. Ara, el Vite, el, el, idolazo absoluto es eh, Sisé, sí, també. que li va dir a la novia que se n'anava de vacances y s'ha a en una altra. <laughs> No estoy inventant més Paco, eh? Perquè no era para a comprar tabaco, eh, Como siempre. Espectacular. Espectacular, Sí, jo, jo lo diria no m'ho crec, eh? Yo lo siento, pero no m'ho crec. No m'ho crec, no m'ho crec, no m'ho crec. No, crec. Com... no, seria, no seria la cocina d'Irina Shayk. També és de veres que no m'ho vull creure. No m'ho vull creure. També t'he vaig dir una cosa. Mon pare de a la Glòria tenia una frase molt valenciana per a estos casos i que ningú s'ofenga, per favor, que diu, arribant a aquest moment, diu, un home és quan arriba a la conclusió de que més val un bombón repartido que una mierda per mi solo. <laughs> <laughs> jo, ahora a dir una frase que no té res a veure amb tu padre. que deia un amigo de fa Es que el mon está perdido. el mite José Luis Chirona, el, gran xicla siempre diría: el mon está perdido. El mon está perdido. sí señor. Es la, <laughs> la frase. Bueno, señores. Yo no sé si el mon está perdido o no, el que sembla que comienza a estar perdido per a Valencia... ...es Radamel Falcao. sabemos que está eh, vinculado durante toda la semana... Eh, noms como el de Jackson Martínez y Radamel Falcao, dos jugadores eh, de la selección colombiana. Ahir para Diego Rueda, el compañero de Radio Caracol, que está en la concentración de la selección colombiana ...allá en Buenos Aires, ...están a 60 kilómetros de Buenos Aires, ...es normal, Peckerman, que es el seleccionador colombiano... ...es argentino... argentí, ahí en la concentración previa a la Copa América... que van a disputar en Chile... eh, así unos días... i es parlava de que sí, que sonava el nom del València que parlaves en un gerante i el nom del València estava en boca de, de molta gent perquè era evident que estaven sonant els davanters ja eh, durant el dia d'ahir començaven a eixir informacions al voltant que Radamel Falcao començava a apuntar cap al Chelsea eh, la història és molt clara i molt senzilla el Mónaco no el vol ni voler per allí no poden pagar-hi la fitxa que li tenen signada sabedors que a hores d'ara després de la temporada que ha fet Falcao després de les lesions de les que ve és molt complicat que Falcao trobi un equip que puga pagar per ell el que en el seu dia va pagar el Mónaco i el que li està pagant el Mónaco que és mm. tot i més encara eh, el Mónaco sap que l'única manera de eh, no incloure ixa despesa en els seus balanços econòmics és cedir-lo <laughs> escolta, jo el vaig cedint i és fitxa que me lleve damunt uh mm-hmm. -huh. eh, este jugador i sembla que se creua eh, en ixe camí de Falcao el Chelsea. En el dia d'avui el mateix Falcao ha parlat en la concentració, ja ens ho avisava ahir Diego Rueda, diguem-nos, ahir va parlar Jackson, el sentirem ahir, demà, per avui, eh, parla Falcao. I Falcao avui ha estat molt clar, jo crec que ja podem baixar-lo del barco en quant a possibilitat de futur per al València, avui Falcao ha dit que vol continuar en la Premier. Bueno, sé que se ha especulado muchísimo en estos últimos días y bueno, yo he tratado de mantenerme al margen. A mí me importa muchísimo eh, lo que va a pasar en la selección, este torneo y para eso está mi agente. Sí, lo he dicho que me gustaría poder continuar en la liga inglesa. Eh, pero bueno, eso se decidirá en el transcurso de las próximas semanas. Bueno, pues eh, mm, el València no milita en la Lliga Anglesa. De, obvi de moment. Obvietat. De moment. Obvietat. Per tant, senyors, tot pinta, tot fa pensar que Radamel Falcao eh, ja definitivament s'allunya de la òrbita del València Club de Futbol i sembla que a les d'ara el que queda més a prop dels noms que estan parlant és el Jackson Martínez, però sí podem ja dir que Falcao, en el qual la enquesta que eh, publicava l'altre dia super molt eh, aclaridora, un 70 i pico llarg de gent no volia a Falcao, uh mhm. -huh. eh, definitivament queda apartat, tot i la rumorologia que ja hi ha apartat Falcao del, de l'òrbita del València, senyors. A mi, d'esta de, de, mhm. de història, el que me crida l'atenció és eh, eh, que estem parlant de que el València va darrere d'un davanter tenint en teoria tres davanters d'un nivell altíssim que no han jugat mai junts. I això és la segona part part del debat. I, I que així mateix hem parlat moltes vegades de Nuno, de la posta en un, de jugar en dos, de jugar en tres, que mai ha sigut aixina, sempre ha sigut un recurs última hora, quasi sempre... Ha, eh, eh, jo crec que no han jugat junts Rodrigo, Negredo i Alcácer, me corregiràs, Manuel, que tu... Algun, algun partit han coincidit bueno. en un moment donat eh, el dia del Rayo. Com a solució d'emergència sí, però no com a... Com a Entonces, que, sí que, com a solució, no mai com a argument. Que, que tenir aquests tres davanters en teoria en, en la plantilla si estigui parlant d'un altre reforç d'un nivell altíssim, eh, com a, ah. podria ser Falcao ja no, o Jackson. Allò condueix a una evidència. El València oh. probablement va fer hueco en la davantera. -huh. Mm. Sí, sí, bueno... Eh... I les paperetes les té Negredo. Després passarà el que passarà. Se podran desfer de Negredo o no. A la fi Negredo entrarà i convencerà a la gent que ara mateix en el club té dubtes sobre ells, entre altres Nuno però a l'hores d'ara la, la seqüència lògica de pensaments i que ningú veja que això és una campanya contra Negredo a mi Negredo m'encanta com a futbolista mm. però ara mateix sabent vaig a contar una història que és ben vinculada directament a això anava a contar-la després perquè la tenia després en el guió però bueno sabeu el que sempre diu quan les tertúlies anem votant de tema en temes que és mm. que van bé el València està pendent de l'informe econòmic que ha de remetre a la Lliga de Futbol Professional el fair play econòmic famós això és ja, no? Això és en els pròxims dies. Pròxims dies uh mhm. -huh. per a tancar la renovació de Piet i la de Parejo. Que més o menys estan perfilades, prou perfilades, a falta de saber quin és el límit econòmic que posa la Lliga. I a partir d'ahí veuran si els sous al que, als que han arribat a l'acord tant en eh, Bahia, que és qui representa Bahia Parejo. a Parejo, com a Matías Aldao, Matías Aldao que és qui, representa, qui representa Piatti, a veure si es poden eh, fer d'una tacada perquè... o que els sous siguen increment, eh, eh Però és curiós perquè no estan espera per a lo de Cancelo, no? No, és que el tema de Cancelo és un dels temes que no queda gens clar i que la gent està molt buscant el tema de Cancelo, és, evident que sí. Però, <laughs> però... Si la justificació és informe sí. i el que s'ha fet, però no sé... Venia a dir-te-ho, Juanjo, perquè lo que, el que tu dius que la segona part del debat, que jo crec que també ten, mm. tenien que entrar, és que tot apunta a que el que siga Jackson, Falcao, Robbie Van Persie, mm, mm sí. m'és igual, el que siga, no cap en la plantilla per el fair play econòmic si no és un jugador del nivell econòmic de Negredo. Uh -huh. I que, per tant, si estan buscant-se reforços en la davantera, el que té ara mateix tots els números és Negredo. Uh -huh. Després passarà el que passarà. Se quedarà, no se quedarà, es quedarà i l'any que ven la, la, la trencarà i farà 40 gols en un any, fantàstic. Però a l'hora d'ara, el que diu la seqüència lògica de moviments és el que estem plantejant, sí. que és on va Juanjo. Sí, jo vaig, i ho vist allà perquè parleu els més, mhm. mm -hmm. és que, o sea, era la bomba eh, fa 11 mesos o 12 mesos. I ara no el volen. Vull dir, m'estranya. De, tot, de, de tota manera, no seria millor rehabilitar a Negredo? És un debat. ho explique, és, bueno, jo, un par d'anys m'ha contat que té problemes personals sí. i i, i bueno, millor el València pot fer algo no sé com ha fet el com va intentar fer en Vanega com ha, com ha fet en Parejo o sigui, com ha fet en jugadors en els quals no, no, una doncs, més que s'espera Vanega Eh, sí, sí, sí, sí, però mira en el Sevilla, o sigui, a ah, veure, ah, però bueno, sí, evident, però... evident, evident, no és el que tots pensaven, però, però bueno, no ha fet mala temporada, no? No, eh, ha fet molt eh, però... Bona. El Sevilla ha fet molt, molt bona temporada, sí, Vanega. Sí, sí. Les coses, sí, les coses tenen un nom i un cognom. No, al final... El Sevilla ha fet una campanya extraordinària, Varega ha fet una temporada sí. extraordinària. A ah, veure, sí. Eh, jo crec que a mi no m'agradaria entrar en el tema dels problemes personals de, de Negredo. No, més... no, no, jo, jo, jo per això no, no he contat sí, res. O sigui, M'han dit que, que sí, que té problemes personals i que aquests problemes personals... Més de bé els ha tingut. És, sí, els, els, els ha tingut, però jo crec que és una situació molt distinta a la que va tindre Verbanega. Crec que la de Verbanega és, és, és un tema de de, de responsabilidad. Creo que, el, creo que el tema de Negredo no ho és. I a partir d'ahí, jo el tema d'esperar de, de esperar a, a Negredo com un exercici de fe mmm, no sé quant és esperar a Negredo, però vamos, jo crec que el València no pot esperar a un futbolista que va incorporar per a marcar la diferència des del dia 1 que estaguera, que estaguera recuperada la lesió que tenia. Jo crec que no, que no, que no, que el València mmm, no sé si li donarà la segona oportunitat o no a Negredo. Jo, personalment, no li la donaria, però Negredo, recordem que el van portar per a, per a fer gols el València quan decideix fer la, fer la inversió que fa en Negredo, que són 30 milions aproximadament, la fa amb una sèrie de càlculs, és a dir, Negredo t'assegura eh, tants gols aquesta temporada, tants gols en l'altra temporada i tants gols en l'altra temporada. És un futbolista definitiu. Per això el València va a mort i fa aquest traspàs a partir de ahí mmm, si Negredo está así espera para marcar la diferencia no mm. espera... para... pero, pero asumint ese, ese, esa, esa història i esa hipòtesi de treball eh, eh, per què van a per Falcao? quina temporada ha fet Falcao? quan du Falcao sense fer gols? No, no, si, eh, és, si, és que Falcao... Si, si fora... El, eh, o sea, que no di que no siga, però si és aixina no entenc per què intenten Falcao, no, no. que està pitjor que Negredo. És que Falcao és un de las de fer. És que és un altra exercici de fer. Començar una altra, o sea, a fer un i començar és, a fer un altre. És una qüestió de que en qui vols fer l'exercici de fer. És, així, no? és tan senzill com això. 12 i quart, ara vos pregunten qui voleu fer l'exercici de fer. Ara el que tenim que fer és una pausa per a la publicitat i continuem parlant d'exercicis de fer, de coses més terrenals, com les de Blatter o com altres. Vinga, les eh, 12 i quart, fem una pausa i tornem. Així a Esports 97 i la 97 Ràdio. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. Hola, sóc Ximo Rovira i ja saps, cada dia, a partir de les 12 i mitja, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Ven a conocer la historia del Santo Cáliz de la Catedral a través de la exposición Els Camins del Grial, libros, maquetas, esculturas, óleos y material de las cofradías que veneran el Santo Cáliz. Acércate a El Almudín de Valencia, Valencia, ciudad del Grial. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i 17 continuem a Esports 97 nit parlant eh, d'un dels temes de la setmana. El tema dels davanters i del que suposa la davantera, que és que tot fa apuntar a que el València haurà de buidar una fitxa si vol contractar un davanter top, que sembla que el propietari, en este cas eh, Peter Lim, està disposat a fer una despesa important perquè l'equip va a Champions que és en tronca a, amb el que ja vos contàrem en el seu dia que ens contaren, si l'equip entra en Champions no van a vindre 11 jugadors com en guany, però els pocs que vinguen mm, van a ser jugadors que volen que marquin la diferència, un d'ells és evident que podria ser el davanter se parla de Falcao ja cada volta menys després sobretot el que eh, hem sentit es parla de Jackson que ell ja ha dit que té el permís per així del Porto i per tant pues, eh, estem segurs que el nom de Jackson com dèiem en el moment tinga una aparició en Copa Amèrica, jugui uns minuts o tinga alguna jugada destacada, sabent lo pirata que és Pinto de Costa, el president del Porto, va manejar la mercancia, però vamos, per això és un fenomen. Dit això, sabedors que el València està intentant fer una despesa important per a la davantera, el que arribem a pensar és o el València va canviar la segona manera de jugar i va jugar en dos davanters i per això vol un quart o evidentment no caben tots en la davantera i a més a nivell fitxa, a nivell fair play econòmic evidentment la primera fitxa que s'obre és, la de, és la de Negredo eh, parlàvem abans tema Falcao o tema Neredo, que és un tema que he tractat aquesta setmana però bueno, no, no importa tornar a, a tractar-lo i sentir les vostres opinions és un exercici de fe? en les dues situacions tant en Falcao com en Neredo, ara falta saber pues mira, jo vull fer l'exercici de fe en Neredo perquè ja el tinc així i no... però també és un exercici de fe eh, firmar a Jackson Martínez eh? Jackson Martínez eh, ve, ve, de la Liga Portuguesa, és, és el, si no m'equivoco és la figura de l'Oporto, eh, una de les principals figures de la secció colombiana, però això no t'assegura res. Eh, eh, jo crec que l'últim precedent està ahí, que és el d'Enzo Pérez, que, que esperàvem a Enzo per a resoldre tots els problemes que tenia el València en el centre del camp, venia com a jugador revelació del Mundial de Brasil, i Enzo Pérez, bueno, pues estem així en el mateix exercici de fer. Eh, a partir d'ahí, bueno, pues a mi personalment eh, la idea de Falcao m'agradava més, però per un, per un raonament mm, purament futbolístic, que és que, que Jackson Martínez me, me sembla que és un perfil més Paco Alcácer, més rematador d'àrea, més un home que, que dins de l'àrea funciona molt bé, però bueno, que fora eh, bueno, a, a cap i a la fi és un perfil que té el València no? Mm -hmm. I el de Falcao és diferent, és un, és un perfil complementari, un perfil més paregut al de Negredo, però claro, si Falcao va firmar per el Chelsea Yo lo que te voy en el, en el programa de la tele, oye, que si tiene que venir aquí Jackson Martínez, que tampoco, tampoco me va a molestar, ¿sabes? <laughs> No vas a enfadarme por eso. Sí, por favor. Pago. Eh, bueno, yo es que no. Capdels 2, <laughs> sinceramente. Capdels 3, mm. diría yo. Eh, si tenían que quedarnos en algo, quedaría en Negredo. A mí no me convence ni, ni Jackson Martínez ni, ni Falcao. Yo creo que el Valencia debería apostar por un davanter mes jove, en, en ganes, en mes proyección, en posibilidades de convertirse en un grandísimo jugador aquí, eh, en Paco Alcácer o en Negredo, si se queda, o lo que siga, Pero fichar un jugador diguem-ne, del mateix perfil, perquè encara que és veritat que, que, que Jackson i, i, i Falcao no són iguals, sí que tenen un perfil eh, no en el camp, però com a jugadors iguals, no? O sigui, són jugadors que, que vindran com estrelles, que mm, tindran que jugar, que... Sí, però eh, en la nova propietat del València, eh, Paco, eh, hem de ser conscients que van a dir d'estos en la vitola, eh, que no estàvem acostumats i que el València mai li han anat bé. És cert, sempre li han anat bé. El jugador mitjà que ha vingut així ja ha esclatat, que el jugador sí. que ha sigut fitxat en la Vitola Estrella. És cert, però, eh, canviant com ha canviat el projecte per el propietari que té el València, hem de ser és conscients cert. que van a vindre d'estos que a la gent també li fan il·lusió. Uh -huh. No, no, és cert, és cert. O sigui, per, jo, per exemple, jo apostava per Dybala, el jugador que ha fitxat la Juventus, el sí. jugador del Paler, que em sembla un jugador fantàstic. Quant ha pagat? I ho sabeu? Eh, 32 milions d'euros, he eh, llegit. Però... Mm, una llegit és, pasta, eh? Clar, és, clar, és una pasta, però és una pasta, però és pràcticament el que va costar Negredo, o sigui que sí, sí, realment... Final... Dius, clar, i és un tio que té 21 jo, jo anys. Jo igual dic un animalà, però posats a gastar més un davanter a mi la clàusula que té Vieto en el Villarreal no me, sem no me sembla cara. Sembla no. que se'n va l'Eti Madrid, no? Sembla que se'n va l'Eti Madrid, encara l'Eti Madrid està intentant regatejar a veure sí. si no paga la clàusula. Clar, està forçant ja. Però, no? vi, evidentment, és un perfil totalment vi, diferent. I per eh, cert, és més a lo que diu Paco. Que... pergué el València per no tindre encara les coses clares aquest estiu. Mm. Sí, Vieto, sí, sí. perquè, perquè tenia l'opció. Sí, el teníem fet. És, que, és que Vieto és, és un cas com el Dybala, com el de Dybala. O sigui, mm. és, que és un el jugador... Jo, jo és que jo penso que el València necessita més jugadors d'aixes característiques que un jugador com Jackson o o com Falcao, sincerament. En qualsevol cas, jo el que veig és que lo que, bueno, o, o sí que ho tenen definit, però no sé si és lo, lo que lo, lo més lo més bo per al València, no? És que estem en el projecte de noms i no en un projecte més eh, esportiu, i no sé si m'explique quan dic eh, això. Vull dir, a mi que sona Falcao, Jackson, tal, bueno, què diu la faceta esportiva de l'entitat ASO? La setmana que té, algo, no, eh, té algo que dir o no té algo que dir? Vull dir perquè, Segur evidentment, sí. canviar Negredo per Jackson o per Falcao ja no, evidentment, és, és un canvi de cromos, o sea, evidentment. Però, però fa falta? Mm, mm, no sé. I si és el gran dubte, perquè, per exemple, un altre dels futbolistes que eh, eh n'haig vinculat... I, i, jo, i, i acabi, eh, és que jo no tinc que tindre cap acte de fe en ningú, és que té que tindre les coses clares és que registren el club en sí, la part esportiva. Sí, jo crec que les coses... Que jo crec que ahí estàs confront el, el debat o no se m'expressa no, no, no, res. No, eh, no. Jo entenc que tu tingues que dir que no s'ha de tindre un acte de fe i que el club ha de tindre coses clares. Jo ahí signe baix de les teues paraules. Però sí que és cert que ningú té la seguretat de que quedant a Negredo o fitxant a Falcao no. o a Jackson les coses vaig anar a aixir bé. Però mai. Ergo, ergo és un exercici però, Ten, però, però que ningú... una política esportiva sí, sí, clara. Però, no, no, no, Però jo, crec, jo, jo crec que n'hi ha una política esportiva clara. Uh -huh. Jo crec que n'hi ha una, esportiva, una política esportiva jo, jo clara. crec que n'hi ha dos. I me, i me explique, me Eh, el València, mm, i jo crec que s'ha vist en, en, els, en els dos últims mercats de traspassos, té una política esportiva marcada per, per, per Rufete, per la gent, per Ayala, per, per Joan Salvans eh, ver esta gent de la secretaria tècnica i a partir d'ahí eh, Jorge Méndez jo crec que, que no n'hi ha, que, no ha que prendre com a un director esportiu crec que no està exercint com a un director esportiu tampoc està fitxant Peter Lim no és, no és, no és el cas del, que les coses ja que del Real Madrid jo crec que a les coses hi ha que donar-los el nom i, i la transcendència que tenen Jorge Méndez serà mateix el representant de capçalera del València de Futbol igual que el València en altres èpoques ha tingut altres representants però, però és que això, això, no, ah, però, però, Manolo, ah. això ho hem criticat bueno, menos yo. Uh -huh. A mí no me sembla bé que un representant siga de capçalera d'un club. Que per exemple... Perquè siga... La... No, no, no, no deixa'm acabar. Dice que digui una cosa i, i me repliques tu. Tant que a la Premier, en la Premier, això és lo més normal del món, que cada club tinga un representant de capçalera i que en totes les operacions que faci aquest club intervingui aquest representant. No digui ni que estiga bé ni que estiga mal. Dic que tanca la veu a la Premier, això se fa. Jo, I ara tu digues el que penses. Jo no sé com funciona la Premier també com tu. Jo el que dic és que a mi no me sembla bé que la política esportiva d'un club tan important com el València, com el Madrid, com l'Atlètic, este, estiga en mans un, només d'un representant. Ho he criticat altres vegades quan passava i continua passant que el representant de l'entrenador du a dos o tres perquè és l'entrenador i el recomana al secretari tècnic, el president està enamorat i, i tres o quatre d'eixa, i, i això no me pareix correcte. Miguel Santos, Becali, Quilón, Toldrau, no, no, no, sí, sí, sí, Sí, sí. Claro, però, però tu creus que això és bo? Però jo crec, jo crec, jo crec que que, que no és bo. Jo crec que és el que passa en el món del futbol. Però el agrada o no? Anem a veure. Crec que a voltes la petició del, dels periodistes va per un costat i tenim les nostres raons, o no tenim les nostres raons, perquè a voltes vivim una, una miqueta en un món irreal, mm. a hmm. voltes la professió també té defectes, i altra cosa és el que passa en el, món, en el món real. Tenen per què coincidir? No, és evident que no. Tenen per què estar bé? No, no tenen per què estar mal. Tenen per què l'últim de la raó absoluta i l'altre no? Pues no, a lo millor, a lo millor és un 50% de cada cosa. no son capaces de poder definirlo. Pero ¿sabes qué? Bueno, ¿Quién es el presidente de capsalera del, del Chelsea? Jorge Méndez, ¿no? Sí, y el del Madrid. <laughs> pero eso te lo que en Y te diría casi que el del Atlético. Pero es que una cosa, una cosa es que... Mm, y el del Paris Saint Germain. Siga el representante de Capsalera y que siga una herramienta en el mercado de fichajes y la otra que, que derechisca o que prenga decisiones en cuanto a planificación esportiva. Yo es que, mm, bueno, yo ho torno que... Els equips, els de Mourinho ho ha siempre eh? I, el Valencia en el València l'any passat que es clarísimo cómo hacer en el València l'any passat... En els fitxatges de, de l'any passat, a Rodrigo? ¿y por qué? qui du a André Gómez... Eh, després, no dic que... Després de la temporada acabat. Bueno, l'any passat me referís de l'estiu passat, sí, clar. Però, però, no, no, i no dic que siga... O sea, que el resultat hagués sigut roïn o no roïn. Dic una evidència que sí. Roger Méndez fitxa l'any passat a la meitat dels jugadors del València. Hi ha futbolistes que sí, però sí. hi ha molts futbolistes que no. Des d'Otamendi, que intervé, però com a agent, com a representant. Perquè el que firma Otamendi, que no se mos olvide, i encara que Eugeni López diga el contrari, és Rufete i Ayala. Otamendi, Zuculini. Felipe Augusto no, Felipe Augusto es de uno. Mustafi. Mustafi. quién me va a vindre? y por, vos te de contar, les de més de la 3. Es <laughs> que, es que conta Enzo Pérez, Negredo. Negredo No, no, Negredo, no, Negredo, no. Eh, de, Rufete. y eh, en mes saben que lejos coses no está muy entre entre uno y Rufete, que no en uno tenint en cara a Rufete fichas de, de, Negredo, eh? Si no os la tirado ya Si no os la tirado ya y si eso no una aixina, agraden o no agraden, están decir, están están ahí y son una evidencia. Están hablando del tema de la delantera. Yo creo que está evidente que el València se va buscant davanter Con que este día en la concentración de la selección española a Paco Alcácer le pregunten Pero Jackson Martínez Y en yo de tirar balones fora Asumís la pregunta a esta naturalidad <laughs> y la llegada de, Jackson Martínez si llega yo creo que todos los jugadores que vengan a, a un, club, yo creo que hay a un equipo, yo creo que es para, para bien, no hay que tomárselo como, como un, rival de otro equipo, no hay que tomárselo a bien y, y sobre todo es bueno no tener jugadores en una misma posición para tú también estar al, 100% y bajar los brazos. El mes normal de estos casos es, bueno, ya si arriba este, ...ya si van a reforzar eh, la davantera, encara no saben res, estoy casi en la selección... a de res. El tío no, a ...pero también pues, a decir una cosa, eh? Qui tinga clar que vinga al ...para para avance... Falcao, Jackson, Roy Van el que siga, Marco Royce, Lewandowski, me da igual, el que vinga, que tenga clar que li té que llevar el lloc a d'este, eh? que ha de llevar el lloc a Paquito. Que el davanter titular del València, mentre ningú demostra sí. el contrari, es diu Paco Alcácer. I, també... I que l'any passat li dugueren quatre davanters i jugar Paco Alcácer. I que en enguany han dut dos davanters ja jugar Paco Alcácer. I que, I que també és de veres que en eh, enguany no és el mateix que l'any passat o que la temporada passada i que eh, jugant-se dos competicions tan, bueno, si al final València es classifica, que uh mhm. -huh. jo crec que se classificarà com la Champions i la Lliga le, la cosa canvia un poquet, vull dir, no és només... I la Copa, que no se pot tornar a tirar. Sí, però la Copa al final és un mes. En, és, en, en, si, no, si no va l'Europa League, eh? O sigui, bueno, sí, bueno. també és de veres. O sigui, que n'hi ha dos competicions segur. Eh, segur. segur. Eh, eh, eh, mm, tot el món tindrà clar que no van a jugar 90 o no sé quants partits, 90 no, 60 eh, partits Paco Càcer, evidentment, no? Entonces ell també t'ha assumit això i, i bueno, pues per ahir jo crec que, que té molt clar que, que el que vinga tindrà que lluitar en ell i que ell va lluitar per jugar aquests partits importants sin uno fa tira de rotación. I que, com diem, que qui vinga tinga clar sí, sí, sí. que el que ha de desbancar-se este, que ningú pense que té, de moment, de partida, en el punt de partida, si li preguntem a la gent de cara a la temporada que ve quina això trauria, el davanter de titular seria Paco Alcácer. Sí, sí. Uh -huh. Sempre, Després ja veurem què passa després, com deia aquell, l'estiu és molt llarg, la temporada no, és molt llarga... A veure qui ve... En a veure qui ve i a veure qui va, però, no, però hores d'ara... Però no perquè siga... Perquè siga no, no, perquè eh, no, se vol. Eh. No, no, perquè és que és de la casa, és que és de la casa. No, no, no, no, no, no, no, és que estan en números ahí. De la casa són los postres, en alguns restaurants. Estan en números. I un periodista de la casa també. També, José <laughs> Ángel. <laughs> Concretament era de la Casa Blanca. 12 i 29. Anem a fer l'última... L'última, no, la penúltima pausa per la publicitat i en tornar... Tornem en el Twitter. Eh, la pregunta que estem fent avui, com eh, valoreu els dos anys de presidència de Madero Salvo? I com estem fent tota la setmana, amb els nostres contertulis d'avui, amb Juanjo Romero, amb Paco Gisbert i amb Andreu Badrola, anem a respondre la enquesta del València. 11 preguntes que continueu vosaltres responent en el nostre Twitter al voltant de tot el que ha sigut la temporada del València Club del Futbol. El dilluns, el dimarts i dimecres tindrem enquesta i avui també l'últim quart d'hora tindrem l'enquesta. 11 preguntetes. Mm, aneu a quedar servidets perquè vos vaig a preguntar per tot. D'examen. Sí, sí, d'examen. 12 i mitja. Anem a fer una pausa per a la Publi i tornem. Vinga. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Hola, sóc Ximo Rovira i ja saps, cada dia, a partir de les 12 i mitja, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants, tot el que ens interessa als valencians en Valencia Abierta. Vos espere. Valencia Abierta Simo Rovira. El día a día de la comunidad en la Teguayengua. De dilluns a divendres desde les 12 y mitja. Amb el de la Conselleria Educación, Cultura y Sport. Generalitat. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores o ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¡Qué animalada! Biopark por 15 euros. Este estiu, si tens 18 anys o més, pots continuar formant para per a que estás estudiando. La DIPU y el teu Ajuntament ayuden a més de 3.100 beques de 500 euros al mes. Durant juliol i agost, perquè adquirissis experiència. La DIPU et beca. Diputació de Valencia. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. Aparcar. Sin problema. 15 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 12-32, Wifat, dos Science, que arriba Amadeo Salvo la Presidencia, de Valencia, Quina Natal y poseu? y es evidente la respuesta es que el presidente continúa teniendo el fervor del carrer a su costat. Moisés Masajista, yo le pongo un 9, me hubiera gustado poner un 10, pero no me gustó que no se peleara más por el reparto de televisión. Por lo demás, ok. Samuel Gascó, el mejor presidente de la historia, Chino Crack, se ha salvado de la ruina, así que un 10. Además, el club ya está siendo serio y va camino de top. Jesús Espinosa, <clears throat> sobre todo lo que se puede valorar a Amadeo, es la defensa en la venta del club y no dejarse avasallar por el poder, de Bankia. Jesús F. López, un 8. Ha limpiado el Valencia de ratas y vividores. Falta por cerrarlo de porchinos en el nuevo campo de los derechos de televisión. Marquitos Bam, le pongo un 10 al mejor presidente de la historia de Valencia, por carácter y defender a Valencia de corazón. Mes Duque Reyes dio una buena nota, seguro Personalmente cree que ha defensat vea Valencianismo y ens ha aportado la ilusión. Eh, a salvo, dibujos José Vicente García Larios, de Granada, y glorifique un no. Eh, mm, José Vicente García Lario que es antes de Granada el streaming pasaba pasaba mateix eh, el compañero Arturo Delgado el técnico les cifres gracias a tots perquè més de que estén ya a 50 seguidores prácticamente dels 5.000 en una temporada en followers que, en Twitter, perdón que me pareix eh, una grandísima cifra estem camí de les 25.000 descàrregues dels gols del València a la nostra pàgina web de la 97.7 Ràdio. 25.000 persones que han volgut tornar a reviure els gols de les retransmissions que fem en esports del 97 del partit eh, i certament eh, que veges a la gent com se volca en el teu treball pues te dona molt bon rollo i te dona a entendre que és el camí a seguir el que hem emprès en guany en esta, en esta casa. el aplaudiments no per a mi, eh? per a la gent, per a la gent. Gràcies. Sobretot és que s'ha de fumar que ja cantes millor els gols. Què eh? te pareix? Ara tinc fulla i tot. Eh, diu Calamaro, diu un 6 la primera temporada porque prometió mucho sin cumplir y un 8 la segunda bastante mejor, media un 7. El Fonta diu, per a mi li falta un poc de tacte en els aficionats més passionals. Pero no para violencia, violents. Li posi un wit está treballant de Sergi diu un 10 al mejor presidente en la historia del Valencia. Demuestra día a día sentir este club y esta tierra. Chafacharcos diu 8 y por mantener a 8 y medio por mantener a Braulio, pedazo de blindaje del gallego, no destituir a Jukic antes y lo que pasó al inicio de pretemporada con Pizzi. eh, un, ci, un 100.000 millones, més o menys, la xifra que ha ficat així Miquel Durà Mateu, o sigui, un ull molt seros. Eh, Víctor diu, Manolo, que alegria me dona sentit, te no sabia que estaves a la ràdio després de Ràdio 9, s'ha volgut en un 9, pues mira, estem a la ràdio, des agost eh, eh, eh, però bueno, que sempre, sempre és benvingut eh? i que també sàpigues que els partits els fem també sin esta casa i els retransmitim i com hem dit hi ha molta gent que els sent al, estem... almenys s'entra que és algo és per indolència <laughs> eh, bueno, escolta, que no, <laughs> que sí, que sí, que tota la gent que espera que estarà la sabentada de tot el que hi ha que fer a Víctor és donar-li la benvinguda a Esports 97 i que tots els dies sàpigues que tens el teu programa d'11 i mitja a una de la matinada Eh, per exemple, a me dio yo creo que a uno ya le han exigido, hablando del tema de Sabantés, jugar con dos delanteros y si es así yo me quedaría con Álvaro también. Jugamos tres competiciones. Paseo Valencianista dice, de salvo un set para la mala gestión eh, la, curva nord. Eh, Vicente eh, eh, el hashtag yo apoyo Elche que tiene molt mala pinta lo, de, lo del Davis Dew, un 10 ha peleado como el que más por elegir la oferta más seria y enfrentarse a un banco y a los políticos. Eh, eh, pues Meso o eh, Valencia Fútbol, discutiremos sus formas, pero nadie puede negar que sin ellas no habríamos logrado evitar el gran poder corrupto de la Tierra. No puedo imaginar que hubiera sido del club con la detención de Rato, la mafia de Cerberus, Rus y su Imelsa o rusos imputados. Nadie sabe el futuro, pero la alternativa segura era pasar al club de los españoles, Bankia, y al de la corrupción. España, Javier Ramírez yo yo doy un 33. Bueno, pues son moltes... Eh, eh, cosas son coses, són moltes eh, que fiquen, que aquestes bones a Madeo Salvo, i després també molta gent que ens, con es contesta la enquesta eh, eh, per exemple Borete en l'última que s'ha arribat diu 9 i medio ens ha tornat a ficar en el mapa guanyant o no es deixa la pell eh, i com de després anirem a l'enquesta senyors, eh, ràpidament Amadeo Salvo, dos anys de president, és evident sí. que continua tenint el fervor del carrer, sí. és evident que la gent continua estant al voltant del president i que sobretot valoren eh, eh, el, eh, que ha sigut el timó del procés de venda eh, en un moment en el cual pues, semblaba que la Banque Banca Cerberus estaba encaminada a quedarse el club y continuar manejant-lo en mans de qui ja hem vist que estava darrere mm. de, de Banque de Cerberus. Jo li... Dit això, imagina que hi haurà gent més crítica, hi haurà gent més favorable, esteu facultats per a parlar el que vulgueu. Jo li posaria una nota alta sí? i, i me pareix que... Jo he dir que jo no, jo no era salvista al principi, eh? Uh mhm. -huh. No era salvista, i crec que ha anat evolucionant. Eh, jo me dono compte que salvo s'ha partit la cara per el València, i això uh -huh. és mm. evident. Eh, la gent està orgullosa d'anar a Mestalla, està orgullosa de ser del València, l'equip guanya, l'equip enxufa la gent, uh -huh. eh, el valencianisme més jove s'ha connectat amb l'equip... I s'ha identificat amb este president. S'ha identificat amb este president. I és que, que t'agradarà més o més, però sí. té una identificació molt evident amb la graderia del carrer. Crec que... Bueno, part de la graderia. Crec que, que Salvo se mereix una, una valoració molt alta, eh? Uh -huh. molt mhm. alta, per el que ha fet. I, i crec que, que odia un agent, no recorde quin era, que no s'ha tornat a posar en el mapa. Jo crec que sí, jo crec que és així, tal qual. ¿Juanjo o Paco? A Paco, tú. Bueno, yo le posaría un 69, que es el, no, el número favorito. <laughs> Pero bromas aparte... Eh, Pero a Deu a Blatter. no, a ella, a ella. <laughs> Blatter un Fae ya posa ahí. <laughs> eh, bromes a banda, eh, a mi em sembla que és un tio cabal, que és eh, una de les coses que hem vist poca, poques vegades en, en la presidència del València. Jo crec que des d'Arturo Tuzón pocs, poca gent cabal hem tingut, probablement mm. Jaume Ortí, però Jaume Ortí en realitat era un president que no tenia poder i que, i que bueno, intentava fer les coses com podia. Eh, bueno, jo crec que... que però sí que, que, que també era molt el president del... Se, se digui que Jaume Martí era el president del poble. I ahir... Mm diguem-ne que aquesta eh, línia continuista ahí sí que entronca, podrien que eh, estar en el mateix sac Amadeu Salvo i, i Jaume Ortiz Sí, en aquest sentit sí, en aquest sentit sí, perquè mm -hmm. Jaume Ortí no era un empresari de moltíssima pasta d'estos que, Correcte. pues, com, com, com, Juan Soler, no? que anava encendent-se els puros en, en, en bitllets de, de 1.000 euros. I no? a València. Exactament, no? Eh, I bueno, pues era, jo, crec, jo, jo el compare molt en, en Arturo Tuzón, el, bueno, evidentment l'època d'Arturo Tuzón que és per diferent. més diguen el que diguen els, els seients, és el millor president de la història, mm -hmm. té molta diferència, tret de Luis Casanova, que, que és una altra història i és un mite, però, bueno, és un tio que al final eh, ha, ha utilitzat el servei, ha pensat en, en, en què era el millor per al València, no el millor per a ell, sinó el millor per al València, i al final ho ha aconseguit, i, i, i bueno, el camí està fent-se encara, perquè vulguis, és la diferència. Encara no? per fer. Que, Que, encara, que encara queda per fer i no n'hi ha que oblidar que el, que el club és d'un empresari de Singapur i que Salvo li dona, diguem-ne, la valencianitat al club i, i entronca en l'esperit del, del, de la gent de València. Sense entrar, a, sense entrar a qualificar Amadeo Salvo, perquè a més jo crec que en dos anys eh, se veuen coses per un president se veu a la llarga jo que era partidari i continuo sent partidari de no, de no vendre el València però el moment en què que digui no refinancem no hi havia altra eixida mm -hmm. i amb el temps després de veure el que hi havia darrere cada oferta jo no sé si la de l'IM era la millor però és evident que la de l'IM era la que més garanties oferia Y a, sí, par sí, y a, sí. y a partir de ahí, después podemos entrar en, en mil disquisiciones. No, jo, Juanjo. Sí, a ver, yo sé molt curtet i no, caldria hablar molt del tema de las ofertas y de todo el que ah. va a pasar durante tanto tiempo. Yo creo que es ha sagut molt, molt, molt, molt bé vendre la seva imatge de valenciania per a l'afició. Uh mhm. -huh. Lo ben cert és que ha recuperat eh, esa il·lusió que jo no recordava des de, per exemple, Paco Roig, Correcte. Eh, que va, va fer un altre exercici de, de, de reclamació popular per el València però jo tinc dubtes de tot el procés de venda, a mi me deixa moltes dubtes, mm. perquè crec que ha sigut un procés que no s'ha complit res del que se deia al principi, que ha sigut molt embarullat, i que, a més, com ha quedat el club, eh, veient els documents, eh, continua que està molt lligat al futur del club, continua eh, en una situació, mm, no sé si dir clara o no clara, però que a mi m'ha deixat, en, sobretot en el procés de venda, moltes dubtes. Eh, és evident que este procés de venda no la va deixar eh, conforme 100% a ningú. Sí, lo que pasa es que, sí. bueno, sí, mm, yo lo que vull dir és que lo que digueren al principi no ha sigut res de lo que ha passat després. No, no, evidentment. Entonces, claro, eh, dir, és que ha lo mío, sí, clar, segurament després coneguem lo que ha passat, sí, però clar, és que quan tu dius, oye, anem a fer això, i fas tot el contrari, pues clar, a mi me, me, me, me trau dubtes del meu cadre i, ostres, per què fem això, no? Saps? Eh, eh, però, evidentment, té eh, part que jo tinc dubtes i uh l'altra mhm. part que és evident que ha sabut, ha sabut connectar perfectament en, el València, en la, en la gent de València i ha reivindicat aquesta valenciania, que és una força molt important d'aquesta de València, perquè moltes voltes i eh, és la força per a lluitar contra els transatlàntics que són Barça i Atlètic Madrid. Perfecte. Eh, noms propis, eh, sobretot dos que necessiten el dia d'avui eh, portada de Superdeporte per al Jan Imbulà, el centrecampista, el Mm, és que a mi cada volta que dic de tot campista me recorda Valdano en Morigi i se me ve el món a terra el box to box, millor dit del Olympique de Marsella per aquí vull vulgui veure els vídeos, és el al 25 de l'Olímpic de Marsella jugador esquerrà en una força bestial, en toc de pilota eh, té desplaçament eh, té lo que és el clàssic 6 d'un equip que juga a Champions, no sé qui ho dia este migdia, eh, crec que era el company Rafa, Rafa Marín, Rafa sí. Marín, si ho deia en el, en el Supermurciélago a la tele, deia, és el 6 eh, clàssic que té cada equip important de Champions. Sí, en, De, en, de, en poderós, en poderós, en despliegue, en recorregut... Sí. Bueno, eh, el que l'últim que, més enllà de que ahir ja es deia per França que entre, eh, probablement abans estaria oferint 19 milions, que l'Olímpic el té tassat en 25, però eh, es diu, eh, el, en els voltants del jugador es diu que el jugador ja està comunicant que ell té pràcticament un acord tancat amb el València i que ara ja és que València i l'equip de Marsella es fiquen d'acord. Però sembla que amb el jugador la cosa estaria... A mi aquest fitxatge sí m'agrada. A mi me pareix un Molt jugador... Molt de Jackson, de Falcao... A mi, de... a mi Volà, me, me pareix un jugador és, bestial. Me pareix que és el lloc on el València té que treballar sí. el futur en Champions. Sí, efectiva, efectivament, I, jo estic d'acord. I, i, vamos, m'agradaria moltíssim que este jugador arribarà al València. I l'altre, Zagaria Bacali, el eh, belga marroquí del PSV a Eindhoven, que acaba contracte, que és molt jove, que és problemàtic de caràcter. Sí. Hi ha que dir-ho tot, una cosa i l'altra. Que tenia ofertes Atlético, Sevilla, València i Inter, segons me, me contaven. Bueno, sembla que el jugador s'ha decidit per el València. Això vol dir que Zacaria Bacari va vestir la samarreta del València la temporada vinent? Probablement no. Perquè probablement ja tinga destinació triada al València per a Zacaria Bacali, que a lo millor no el veu encara per a tindre un joc en la plantilla del València, que vol que continuï madurant i que en el Schalke 04 està Marc Vilmots, jugador del, del Schalke, per cert, eh, belga també, jugant en el Schalke, bé, perdó, jugant, no, entrant al Schalke 04, i que este va ser el entrenador que va descobrir, li va donar... El pare futbolístic, el no? El pare de... futbolístic de Zagalia Bacali. De Bacali. sí que és molt probable que Bacali, previo paso per València va i gent torna... Acabe claro. cedit en el, sí. en el, en el, eh, el, perdón, el Schalke sí. 04. I per últim, també parlàvem este matí d'ell. Robert Ibáñez... No, no, de tota manera, eh, utilitzaran a Guardado com a moneda de canvi, no?, en el PSB o què? No, perquè Guardado ja es juga el PSB a tots els efectes. Ah, vale, vale, vale, vale. Mm. estic mal informat. Eh. Val. Vale, eh, vale. Robert Ibáñez, mm. molt probablement lo millor que pot, ser, eh, que pot fer Robert Ibáñez és continuar encara progressant en primera divisió. El jugador el que vol tindre clar, eh, Andreu, és la destinació. Quant abans millor, per a que si es queda el València en el València, i a pelear, i a lluitar, sí i si no queda en el València, a l'equip on vaig podrà rendir millor i desenvolupar millor les seues qualitats si fa la pretemporada i té un estiu tranquil allà on vaig acabar militant. Mm. És normal, és, eh, jo crec que és la situació de tots els futbolistes que no tenen clara ara mateix si van estar així, van estar allà. Mm -hmm. Jo crec que quan abans eh, es resolen aquests temes són millor per a cada futbolista, no? El cas de Robert Ibáñez eh, jo crec que al futbolista li agradaria, li agradaria la, la pretemporada en l'equip on anar a, a, a estar la temporada que ve però ell, avui ho parlàvem els seus representants, eh, l'agència Interstar no tenen, no tenen una oferta concreta d'un equip però sí que hi ha, sí, hi ha, hi ha cridades, hi ha, contact, jo crec que va, hi ha contactes que, que va Eh, que se va esperar a veure qui són els equips que pugen ah, definitivament. Efectivament, és que està, est, estem encara un poquet... Eh, un I quins baixen definitivament, que la Lliga, altre estiu, sí. torna a estar en marc d'un xutxe. Sí, ell, quan va acabar la temporada, jo ho contava avui en, en el Supermurciélago, sí. rep una crida del seu representant, el que li comunica quan paga algo de, te aviso, ell està disfrutando de sus vacances y a partir de ahí bueno, pues, eh, està a espera de que el València, eh, una miqueta en esta reunió que té la setmana que ve, que se van a dirimir ja tots els mm. aspectes, mm. pues ja diguin, bueno, pues, eh, Nuno va a contar contigo o, la, la o sort no, que n'hi ha també, no. Eh, és que eh, n'hi ha temps, vull dir, eh, sí, com clar. la temporada acaba pront en guany perquè no n'hi ha competició, vull dir, no n'hi ha Eurocopa ni Mundial, eh, pues n'hi ha temps per, per planificar i jo, per lo que sé, eh, no se va quedar en el Granada un any més, per lo que me conten a mi, perquè Sandoval no era del... O sea, no, no, no conxeniaven, per dir-ho d'alguna manera. No, no, després I, va desaparèixer. El, el vino se, se li acabaren en Sandoval. E-, efectivament. I jo crec que, evidentment, eh, ah, encara sí. que n'hi que se reunió, que en un o tal, perquè la, plantilla, la reunió que digues tu d'esportiva mm. la setmana que ve, jo crec que mm, va tardar en fer-se perquè s'esperaran sí. a veure què passa en els que pugen i a veure com... 12 i 47. Paco, ràpid, vinga. No, no, de tota manera jo, jo crec que el que hauria que fer és cedir-lo a, un, a un club de mitja taula, taula o sigui, que no siga un, un club que, que estiga lluitant per el descent... Que ella no jugui en el, tan, tan en el ganxo en el coll, en efecte. Exacte, exactament. No, no han eixit, eh? En eixa ristra d'equipos que han eixit, mm -hmm. falta algun, algun equip fort. 12 47, una pausa i en tornar l'enquesta. 11 preguntes sobre la temporada del València avui per a Juanjo Romero, per a Andreu Alverola i per a Paco I En això tancarem el nostre programa Esports 97 nit a la 1 de la matinada a 100 Ràdio. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. Este verano ponga estilo en su mesa con Levante, el mercantil valenciano, y con su colección Obum. Un juego de seis tazones para gazpachos y cremas, un juego de fuentes de diseño y una ensaladera multifuncional. Una colección de piezas de gran calidad y con un diseño muy novedoso que les da una gran versatilidad. Resérvela ya en su kiosco. Una cocina creativa con Levante, el mercantil valenciano. Ven a conocer la historia del Santo Cáliz de la Catedral a través de la exposición Els Camins del Grial, libros, maquetas, esculturas, óleos y material de las cofradías que veneran el Santo Cáliz. Acércate a El Almudín de Valencia, Valencia, ciudad del Grial. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 49, és l'enquesta que fem, la farem en Nadals, eh, i la mateixa enquesta la fem ara per a tancar la temporada. 11 preguntes al voltant del València Club de Futbol, eh, 11 preguntes que la gent a més continua eh, contestamos i contestamos i contestamos en el, el Twitter i que arranquen ja per a Juanjo Romero, per a Andreu Alverola i per a Paco Gisbert. Nota de 0 a 10 al València 2014-2015 i si la voleu raonar, tenint en compte la premura de temps, podeu donar un xicot de raonament. Un 7. Juanjo Romero dona un 7. Un 8. Andreu Alvarado dona un 8. I un 7, també. I eh, Paco Gisbert es dona un 7. No voleu afegir res més. Punto i no. ja està. <laughs> Val. Nota de 0 a 10 per a Nuno Espíritu Santo. Un 6. Significa Juanjo. I un 6, també. Un significa Andreu. Paco. No raon, està raon per si mateix. És el, és el, és el número de la sort. <laughs> Vinga, què dures tu? Jo un set, un set. Un set. Perfecte, tampoc voleu raonar, ho deixeu ahí. per si no hi ha temps. Perfecte. Després raonem. Si voleu, després raonem les coses si, si completem tota l'enquesta. Eh, millor jugador de la temporada 2014-2015 en el València Club de Futbol. Otamendi. Mm. té clar. <laughs> és, el, és el més destacat, eh? D'allà. Després te sacaré la respuesta. te lo advertís. Ah, eh, Paco. Diego Alves. Perdón, Diego Alves. Diego, Alves. Diego Jugador revelación del Valencia Club de fútbol en la temporada 2014-2015. Mustafi. Pues mira, no es el primer que el vota. Está mentira. Pero per eh? No es el primer que el vota. ya Gallà i per a Paco, i per a Paco Gisbert. No, no li fiques l'accent de Xina, per favor. És, que, és que ho fan els de Madrid, és que... És correcte, que, sí, correcte. És que després diuen que no els interessava, sí. quan ja havia signat pel València. Ah. Digues, Paco. Gallà. Gallà també, no? Sí. Val. Eh, crec que tenim algun xicotet problema en el teu Skype, però continuem en l'enquesta. Calma i tranquil·litat. Eh, pregunta número 5. Pitjor jugador de la temporada 2014-2015? Mm. Fucolini. Ya está eh? Val, perfecte. Eh, Juanjo que el pichor Zuculini. Andreu? puedo votar dos, por favor. El pichor jugador es uno. <laughs> Pichor jugador de la temporada 2014-2015. El siguiente estic Zuculini, que, es un caos, eh, un caos, pero un caos, tàcticament, tàcticament és un caos, Y el siguiente Joel, también. Vaig a a Joel. Paco Gilbert Yo Felipe Augusto. Era l'altre meu, però com has dit tu, no. <laughs> Bé, eh, millor virtut del València 2014-2015. Uf, Uf, millor virtut. Ojo, ja, eh? Ai, pare, com se ho pensen. Mm, millor virtut. Jo, jo, jo eh, Paco. Jo, ¿vale? Sí. Eh, l'ordre defensiu. Perdona, l'ordre defensiu. L'ordre defensiu, sí. L'ordre defensiu pues per ell anirà el meu 6 també. Jo crec que la, el, el, el canvi de, de ser dos equips més, menys sòlids a ser els més sòlids, sí. Solidesa. És això. Mestalla. Més Mestalla. Pitjor, o en aquest cas, major defecte del València 2014-2015. La capacitat golejada dels abaters. S'han S'endú la majoria de vots, això, eh? Yo estoy en Juanjo también. Pues... Es la asignatura pendiente. Paco? La cerveza de carácter, cuando les coses no andan anat bé. Ell un equip que li falta una miqueta de coxio, saps? O sigui, Correcte. Crec... Tendresa. Sí, tendresa, exactamente, sí. Perfecte. Bé, eh, pregunta que engloba dos. Quantes, o sea, número, i quines posicions reforçaríeu de cara a la temporada vinent? Contant el porter o sense contar el porter? Quantes siguines? Home, pues jo, com, jo un porter per necessitat, perquè si no, no si ah, bueno. Diego Alves no s'haguera no lesionat, no n'hi havia que fitxar-ho. Eh, jo crec que el lateral dret, encara que jo haguera fitxat un lateral dret, i jo fitxaria dos xocs al mig del camp i dos mig centres. Per tant... No, quan... mig centre no, bueno, en, en el bloc del, del mig del camp. Jo crec, que li fa, de... jo crec que li fa falta un xou al que xou per l'esquerra Val. i crec que li fa falta un mig centre, un tipus el que hem parlat abans el perfecte, Suárez. Quatre diu Juanjo Romero Andreu Adora quants diu? també quatre. un porter Espera, quatre, un porter un central un central un centrocampista que pareix que és el, uh -huh. és el reforç que el més precís dels quatre. uh -huh. i després un davanter un per línia sí i per a Paco Gisbert? Yo sí, claro, es que eh, esta pregunta te trampa, porque si, si la plantilla está ahora como está, mm, yo ficharía... Si se te trampa la que ve después, <laughs> tira, tira. Claro, no, no, no claro, es que si se embauta también hay que fichar un central. Yo no creo que ni haya que fichar un central, pero si se embauta Mendini habrá que fichar no, un pero, central. Bueno, pensé en lo que tenía ahora, ¿no? no es... Pensé en lo que ni ahora. En lo, en lo, que ni ahora, un porter, eh, yo creo que dos centrecampistes, un Deis micha punta, o sea, un jugador en gol, y yo creo que un davanter. Jonas. ¿eh? No sé <laughs> què deu meter. No? Uh, ah, ha eh, sigut escollit jugador uh, en més No, no, no. Li han escollit algo a la Lliga Portuguesa, el, però ara mateix no sé què és. El, MVP, el més simpàtic? El més simpàtic de la Lliga. <laughs> El MVP de <laughs> Juan de Austria. Posició prioritària a reforçar el, o sigui, a la que, per la que tiariu el resto. Jo, per lo que he dit, en el mestre del mig del camp que va parlat abans. I, i posar ja el nom de... de del... Sí. Pues mira, si té un nom, millor. Andreu. No contem en, en que Otamendi pugui eixir, no? Pues simbolar. Conta lo que m'has dit ara. Un, un, un imbular. Vale. Si no és simbolar, que siga... Eh, Vicente, vamos. Sí. I per a Paco Gisbert, per quina posició a reforçar tiraries el resto? Jo un centrocampista, però ofensiu, més que defensiu. Un mig apunt, vamos. O sea, un, sí, un, sí, un jugador en, en la posició de Parejo. O sigui, Parejo està jugant... Ah, un, un, mig, un mig centre ofensiu. Un mig centre ofensiu, efectivament. Val, mig centre ofensiu. Està clar. Millor moment del València en la temporada 2014-2015? Pregunta número 10. Millor moment? Sí. L'últim partit en Almeria, el minut 90... No sé quin minut va ser, no me'n recordo. El gol, dius? El gol. El, el, el 80. El 80, pues sí. sí. Ese <laughs> sí, el minut moment. 80, a més, eh, està Pepe perquè... Minut 80 del Almeria 2, València 3. Està bé que me puntualitzen perquè Xina era els tinc desperfilats. La renovació de José Luis Gallà. aquesta renovació de Gallà per Andreu Alberola i per a Paco Gisbert? Jo diria els dos últims mesos de, de la temporada. Si, pues, igual no és un moment, és un moment molt llarg, no? I si tinc bueno, que triar un... Un, momentazo, moment, això és un momentazo. <laughs> Que dia que... Donat, jo diria el, el partit... Seria més un no? camí, una ratxa, però bueno, val. La compre. No, sí. Sí, no, i si, i si tenia que dir un moment, un moment específic, jo sí. diria el partit del Camp Nou, sincerament. Partit del Camp Nou, tot i la derrota, no? Sí, sí, perquè és, és l'únic equip que li ha plantat cara realment al Barça. Sí, sí, no. El València en el Camp Nou. És l'únic, eh? Després de veure el que passa a la tarea final de Copa, pues sí, la gent té molt de merit el que va fer el Barça, tot i no aconseguir ni un sol gol en el Camp Nou. I per últim, pitjor moment del València 2014-2015. Pitjor moment... <clears throat> jo crec que... Di Paco, di, perdó. No, no, el final, final de la primera volta i començament de la segona esos dos o tres partits que, que crec que van, van, van arrossegar tres o quatre partits sense guanyar, empatant tres i perdent, o sí, empatant eh, dos, eh, eh, eh, dos. La ratxa que acaba, la ratxa que acaba en, en la derrota de Málaga i la famosa reunió de l'una dels jugadors, la mierda que me la tiren a mi. Mm. Exactament, exacte. Jo crec que l'eliminació de Copa davant l'Espanyol. Sí. Va ser l'Espanyol, no? Sí, sí, sí. No, eh, sí, sí l'Espanyol. Però la meva memòria és com és. Jo també. L'eliminació de Copa davant l'Espanyol. Pues... Amb el ridícul de Joel. El, <laughs> el, sí, lo, lo, que pasa es Que, lo, lo, que que dates... Sí, en, en la teua... Sí, en sí, sí, en, totalment. En el temps de, que dia Paco. Totalmente, eh? Bueno, pues eh, esta resposta i archivada A final de la setmana que ve traurem totes les mitjanes i tot, i més o menys eh, donarem eh, la eh, definitiva eh, els definitius números i respostes de la enquesta del que s'ha respost així, més enllà de la que s'ha respost la gent, que continua dia darrere dia responent-los en el nostre Twitter, que mm, col·laboreu nosaltres també en el que proposeu, és una cosa que ens fa molt feliços. Senyors, anem a anar tancant la paraeta, recordant una altra volta que avui el València Bàsquet ha eh, acabat perdent 81-71 en Madrid davant el Real Madrid, tot i que ha fet un bon partit, podríem dir que ha fet 37 bons minuts, però que en 3 el Madrid te mata, per això és el Madrid que és el campió d'Europa, però que eh, volem com queda i que a més eh, hi ha problemes en dos jugadors, eh, fonamentalment en eh, Loncar, en, que són Loncar i en Pau Ribas, que són eh, sobretot el de Loncar el tema que més, que més cou i que sembla no arriba per Jo puc fer-te sí. Eh. una pregunta per acabar. Pots no? fer-me les preguntes que vulguis. Eh, eh, Jorge Méndez no és arquitecte, no? No és arquitecte, vale. per el tema de l'estadi, no? Me quedem hasta aquí. També t'he dit una cosa, un estadi que queda obsolet abans de construir-se <laughs> tenazos el proyecto <laughs> que hay Ara hacer anar tancant. la cosa. Juanjo, un placer, como siempre Adéu, <laughs> buena nit. Paco, gracias Bona nit, gracias y también Andreu, moltíssimes gràcies. Manu bona Recordeu, demà a les 2 y Micha en la, bueno, a les cinc y se remete este programa a la Siena Radio a les dos y mitja demà en la tele y en la radio el Supermurciélago, demà a les 11 y Micha Torrem a Sina Punse Radio, Acaba Esports 97, comienza la nit. gracias adeu Y fins como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. Cabalgamos con el frío por el norte hasta el tiempo seco y cálido del sur. Y no hay nada que me agite más la sangre que cambiar desde la noche hasta la luz. Oh, oh, oh. La carretera me dice... Benvolguts, benvolgudes, Benvinguts a la Via Làctea.